Förmörkelseväder blev vi häromkvist och nio tiondelar av sin styrka solen med. Alla människor kikade då uppåt himlens höjd. En var gick där och solade sig så glad och nöjd. Gubbar och kärringar och ungar till och med. Det tittade så att nacken han höll på att gå ur det. Och för att inte ögonen då skulle gå i krav. Och de tittade upp på solen genom solsatt glas. dagens pansar kände liksom undan knapp och började att hålla föredrag om saltförnapp. Nabben var i fara, gubben fann som sagt, nu striden för den starka som har blivit svag. Han som förr var hatad utav gubbarna, nu skiner som en glas champagne bland brännvinsnubbarna. Och brännvinsdirektörerna som sommarbränning var, som man måste se på Palme genom sotat glas. Pettersson var ute och roa sig en kväll På morgonen han vandra hem och var så glad och snäll Men porten den var stängd så han kom inte in Han kastade grus på fönstret och grep högt fritt in Rackare drömmar och rumlet var så nöt Hon skrek och hennes mörka ögon hemska blickar sköt Tänderna lyste, hon var i svår extas Han måste se på slippa kärgen genom stort glas